الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea kuweka sawa باذي منينو ya wale ambao wanawakashifu masalafi wa Burundi katika sauti iliyomalizika tulikuwa tunazungumzia masala yanayozungumzia kipindi gani mtu anabidiishwa na tumeyabainisha lakini kuna baadhi ya mambo ambayo yamebakia bakia katika maneno yao ambayo wengi katika watu wameniomba na wenyewe pia niweze kuyazungumzia nikaona kuna umuhimu wa kuyazungumzia japokuwa mengi tulikuwa tushayazungumzia hata huko kabla lakini kutokana na ombi la ndugu zangu nikaona bora ni lirudi tena jambo hilo na jambo hilo ni maneno yao wanaposema au nazia kasema kwa lugha nyingine wanapowadanganya wafuasi wao kuwa sisi tumeuchukua usalafi kama kakundi ka watu fulani bimana watu watano ndivyo wanavyosema wao lakini je kweli masalafi ni watano si kweli si kweli lakini wenyewe wao wanasema hawa watu wa, hawa vijana wamejichukulia kakundi ka watu watano kakundi ka watu watano wakakafanya kuwa ndo masalafi usalafi sio chama bana ila mimi nasikitika sana na maneno yao haya kwanza si kweli hilo ni la kwanza la pili wanaposema kuwa burundi ni nchi ya masalafi tukichukua katika ile sauti ambayo tumetoa mwanzo tukasema kuwa mtu abidiishwi mpaka awe anajua kile anachokifanya kumbe wale wanaofanya bid'a Burundi hawana udhuru midamu ni nchi ya masalafi si ndio maana wanafanya kitu ambacho wanakijua kuwa ni bid'a wenyewe wanakifanya kwa hawana udhuru katika hilo kwa kubidishwa kwao ni sawa kutokana maneno yao kuwa Burundi ni nchi ya masalafi kwa kishakuwa ni nchi ya masalafi bimana wanajua hii ni sunna hii ni bid'a kwa wanapofanya kile si kwa kukosea au wanapofanya bid'a si kwa kukosea wala si kwa kwa ujinga bali wanafanya kwa makusudi kwa hiyo kuwabidiisha kwao yafaa lakini ukweli wa mambo wa Burundi sio nchi ya masalafi ni nchi ya michanganyiko ndio ukweli wa mambo kwa sababu kuna baadhi hata ya mikoa ambao wanawasimamia waislamu si watu si watu wa sunna mikoa mingi tu si watu wa sunna wengine wako katika jamaa tabligh wengine katika masufi wamo na wanajulikana sasa ndugu zangu waislamu kwanza mimi majibu ni kuwa usalafi hatujachukuliwa kuwa ni kakundi ka watu wala usalafi hatujasema kuwa ni chama lakini tunasema salafi ni kundi ambalo limesalimika nini maana ya, ya asalafia السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفي نكفتا جيا يمتوم صلى الله عليه وسلم ومصحاب ذاك لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا علينا كسبب واو نديو أمبا وليو تتنغلي سيسي فاتباعهم هو السلفية kwa kuwafata hao kuwafata mtume na masuhaba ndo usalafi wala si kakundi kama wanavyosema hao hiyo kusema kuwa ni kakundi wenyewe ndo wanajua kwa sababu huyo shekhe wao ambao ni mgeni wao alipotoka huko Tanzania jambo la kwanza alifikia kuandika gazeti yake kuwa kale kakundi kama jadida Burundi ni watu watano wafuasi wao hawazidi watano tena ni wanyonge waliosema kuwa sisi tuko watano ni nyinyi siyo sisi waliosema kwamba masalafi burundi ni watano tu peke yao ni nyinyi siyo sisi au mumuulize barahiani yeye ndo zaidi kwa sababu yeye ndo kaandika kwenye peji yake ya, ya, ya facebook kuwa masalafi burundi ni watano akatuita majadida kwa hiyo ndo anajua idadi yetu sisi si hatujui idadi yetu <laughs> sisi masalafi wa burundi hatujui idadi yetu idadi yetu yajua nyinyi ko tuwaulize nyinyi masalafi ni wangapi burundi ndo mtujibu kwa usalafi ni njia ya mtume alayhi salatu wassalam na masahaba zake kwa sababu wao ndio ndio waliotutangulia sisi kwa kuwafata wao ndio usalafi kuwafata wao ndio usalafi طيب فيلي فيلي اللجنة الدائمة وانا ونوزوني اللجنة الدائمة سعودية وكتاجة معنا السلفية نينين معنا يا سلفي السلفية نسبة إلى السلف وسلفية ni nisba ya usalafi ni kujinasibisha kwa usalafi wasalafu na ni nini asalaf hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam masalafi ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى radiyallahu anhum na maimamu waongofu katika wale waliopatikana katika karne tatu bora za mwanzo Allah awaridhie alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallama bil khair wale ambao mtume amewashuhudia kwa khairi fi qawlihi aliposema mtume wa Allah khairun nasi qarni wabora wa watu ni karne yangu mimi akikusudia yeye na masahaba zake thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao kuwafata hao thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao kuwafata hao kwa hizo ndo karne tatu bora kwa wakasema wasalafiyun ama masalafi jamu salafi ni uwingi wa neno salafi salafiyun ni uwingi wa neno salafi kwa mtu akisema salafi ni umoja mimi ni salafi ukisema nahnu salafiyuna bimaana ni wengi kwa salafiyuna ni uwingi wa neno salafi hii salafi nisbatan ila salafi ni jina la kujinasibisha kwa salafi kwa wema waliotangulia bimaana mtu anaposema mimi ni salafi bimaana anakuwa amejinasibisha kwa wale wema waliotangulia ambao ni mtume na masahaba na zile karne za baada zile mbili za baadaye وقد تقدم معناه kwa maana yake imetangulia maana ya salaf وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنه والدعوه اليهما والعمل بهما kwa hiyo masalafi ni kina nani masalafi ni kina nani masalafi ni wale ambao wako katika njia wanatembelea katika njia wanafata njia eh, ya wale wema waliotangulia kwa kufata kitabu na sunna na kulingania na kulingania hivyo viwili na kuvifanyia kazi fakanu bidhalika ahla sunnati waljamaa kwa kupitia hilo ndio wakawa ahlu sunnati waljamaa kwa sababu ya kufata kwa njia ya wale wema waliotangulia wakafata kitabu na sunna na wakawa wanalingania kunako kitabu na sunna na kufanyia kazi kitabu na sunna wakawa ahlu sunna walioshikamana na sunna waljamaa na wakakusanyika katika haki si katika batil huu ndo salafi tayib vile vile eh, kama wanavyotutuhumu sisi hasa wanapotutuhumu sisi masalafi mara nyingi sana wao wanakusudia wanawazuoni wakubwa wa hii dini ikiwemo kina Sheikh Rabi na wengine katika wanawazuoni sisi hatuna ushabiki wala salafi kosa lake usichafui manhaji kwa sababu huwa wanapenda sana kututia dosari hawa watu hawa kadha wakosefu wa adabu eh, eh, ya akhi hata ingelikuwa ni kweli basi salafi sio maasum salafi kuzuiliwa na madhambi salafi anaweza kufanya madhambi lakini manhaji ile imesalimika na madhambi salafi kama salafi ni mwanadamu anafanya madhambi lakini hii njia anaoifuata njia hiyo imesalimika imesalimika kwa usichafui njia yake kwa madhambi yake yeye hapana ديو مانا شيخ ربي المدخلي حفظه الله قسمه قد كمان نوياكي إن السلفيين ليسوا معصومين ما سلفي سو معصومون هو كزيولي وانا كوكوسيا وانا كوسيا كما وانا دمو وينجيني ولكنهم هم أهل الحق وأهل سنة lakini hao masalafi ndio watu wa haki na ndio watu wa sunna wa aqidatan manhajan wa dinan wa akhlaqan wa adaban wa ilma masalafi ndio wabora wa watu kiitikadi na kimanhaji na dini na tabia na adabu bali na elimu masalafi ndio maana mtu akichukua elimu kwa wanazuoni wa salaf anakuwa amechukua elimu sawa kabisa elimu ambayo haina mchanga ndani yake elimu isiyokuwa ndani na, na, na doa doa itafute kwa masalafi lakini kwa wengine shekhe ni zile elimu za kuficha haki ah wache tu na waliokuwa nao yani muhimu tu sote ni waislamu elimu za matashitasha ndani yake yani za kasoro Pia sisi masalafi hatuna taasub, hatushabikii shekhe, hapana. Sisi tunashabikia ni kitabu wa sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kauli ya shekhe wetu sisi ikienda kinyume na kitabu na sunna tunaiacha, na tumeyazungumza katika sauti zilizopita. Ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullah akataja akasema, ad-da'watu salafiyya, hii dawa ya salafi la tu'rafu au la tu'rafu taassubu لشخص معين hii dawa hii haitambuliki ushabiki kwa mtu haswa au lirayin muayan au kwa rai haswa inama alhujjatu walburhanu waddalil ko hii dawa hii ni kwa hoja na dalili si kwa kushabikia watu wala kushabikia shekhi au kushabikia mtu haswa au kushabikia rai ya mtu mtu akizungumza maneno hata kama hayako sawa watu wanashabikia usalafi sio hivyo sisi tunafata ni njia kwa sika kundi sika kundi kwenye kututia sisi katika makundi ah watajua wao watajua wao lakini sisi tuko katika njia iliyokuwa sawa sema niseme tu kimoja huu ambacho kinawaumiza wa watu ni si kujiita masalafi si tukisema mimi ni salafi ndio huwa kinawaumiza na kusema kuwa mtu kisema mimi ni salafi unakuwa umewagawa watu ukisema mimi ni salafi kadha wa kadha na si kweli tunaposema unapojita salafi unakuwa umejipambanua na watu wengine ambao wako katika njia sawa na ndio maana kuna maneno mazuri sana ya Sheikh Al-Albani rahimahullah alipokuwa anazungumzia hawa watu ambao wanawakataza watu kujita masalafi maneno mazuri sana ya Sheikh japokuwa tushakazungumzia sana lakini kuelewa utasikia wanakwambia ati wanatoa akwali za wanaozona wazielewi <laughs> yani mtu akitaka kupindisha haki akosagi hoja ya batil ati wanatoa kauli za wanawazuoni hawazielewi sasa mimi nazirudia hizo kauli utubainishie ambaye atakayekuja kuzungumza kama kweli anajiamini hizi kauli ambazo nataka kuzitoa katika mambo ya kujinasibisha na usalafi aje yeye aseme hivi hii kauli ya mwanawazuoni wameielewa vibaya usawa ni hivi na hivi na hivi kama wataweza hilo Shekhe Al-Albani rahimahullah katika mazungumzo yake akataja akasema wakati alipokuwa aliulizwa limadha tasami bisalafia kwa nini watu wanajinasibisha wanajiita masalafi ahiya da'watun hizbiyya je au madhhabiyya je ku, ku, kufanya hivyo ni uhizbi au ni kimadhehebu mtu anakuwa ameenda kimadhehebu madhehebu hivyo hmm? am hiya firqatun jadida fi lislam au ni kundi lipya katika uislam na ili wasikie wale ambao wanatuita si majadida wale ambao wanatuitaka si masalafi kwani majadida wasikie Sheikh rahimahullah katika mazungumzo au katika au e, katika majibu yake Sheikh Albani rahimahullah akataja akasema hivi walakin hunaka eh min mudda'i al-ilmi man yunkiru hadhihi an-nisba za'iman alla asla laha kuna baadhi ya watu ambao mtu anadai elimu anadai ni shekhe anakemea watu kujinasibisha na usalafi bimaana kujita salafi kwa kudai kuwa jambo hili lina asili fayaqulu kisha nasikia mtu anasema la yajuzu lilmuslim an yaqula ana salafi hayajuzu kwa muislamu kusema mimi ni salafi Sheikh anasema wakaannahu yaqul kana kama mtu huyo anasema la yajuzu an yaqula muslimun hayajuzu kwa muislamu kusema ana muttabi'un للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك mtu akisema hivi haijuzu kusema mimi ni salafi shekhe anasema kana kwamba mtu huyu anasema hivi haijuzu muislamu kusema mimi nafata wema waliotangulia kwa yale ambayo waliokuwa nayo kiitika katika itikadi na ibada na tabia pale shekhe alipokuwa anazungumza maneno akasema ikiwa kama mtu hakuna shaka kuwa mfano wa jambo hili la kukanusha la kukemea jambo hili ikiwa kama mtu huyo anamaanisha yalzam minhu tabarru min alislam sahih alladhi kana alayhi salafuna salih jambo hilo linazile kama mbali na uislamu sahihi ambao walikuwa nao wema waliotangulia bimbana mtu wakataza watu kujita salafi ikiwa kama anamaanisha kweli jambo hili laweza likamweka mbali na Uislamu sahihi kwa sababu ni kama nawaambia watu usisemi mimi nafata wema uliotangulia kwa yale uliokuwa nayo katika itikadi na ibada na tabia na mengine kwa huyu mtu hili neno hili laweza likamweka mbali na Uislamu ndio kisha Sheikh Albani anasema وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم na kiongozi kabisa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana mtu akisema haifai kusema mimi ni salafi mtu huyu anaweza kujikuta ameenda mbali na Uislamu sahihi Uislamu ambao ulikuwa nao wema waliotangulia ambaye kiongozi wao ni mtume sallam kama yushiru alhadith almutawatir الذي في صحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم kama zilivyoashiria hadithi ambazo ni mutawatir zilikuja katika sahihi mbili eh hadithi ambazo ni mutawatir zilikuja katika sahihi mbili eh kutoka kwa mtume aliposema khairun nasi qarni wa bora wa watu ni karne yangu thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao watakawafuata hao thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao watakawafuata hao ya shekhe Albani akasema la yajuzu limuslimin an yatabarraa min alintisabi ila salafi salih, haijuzu kwa muislamu kujiweka mbali na jambo la kujinasibisha na salafi salih. Haitakikani muislamu ajiweke mbali na jambo la kujinasibisha kwa hawa wema waliotangulia. Kisha mwisho maneno yake, sikiliza shekhe akisema hivi, wala shakka أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة hakika jina ambalo lilikuwa wazi lizuri ambalo linapambanua baina ya hawa na wale eh hiya an naqul ni sisi kusema ana muslimun hili jina ambalo ukilisema hawa maneno yao ukiyasema unakuwa umeweka wazi kabisa unaposema aje ana muslimun mimi ni muislam ala kitabi wa sunna ambaye ninafuata kitabu na sunna wa ala manhaji salafina salih na nafata njia wema wetu waliotangulia wa hiya an taqula biikhtisar kwa kuliko kusema maneno yote hayo ndo wewe useme tu kwa ufupi ana salafi mimi ni salafi ani maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah si yako wazi sasa waje watuambie wapi hatukuelewa watueleweshe wao hii ni moja طيب vile vile Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipoulizwa man hum ahlul athar ni watu gani watu wa dalili ha? ni watu gani watu wa dalili hebu sikiliza majibu ya Sheikh rahimahullah akasema rahimahullah hum alladhina tabau al-athar ni wale watu ambao wanafata dalili hawafati maneno ya watu wanafata dalili ittaba'u alkitaba wa sunna waliofata kitabu na sunna وأقوال الصحابة رضي الله عنهم na wakafata kauli za maswahaba Allah waridhie <laughs> sasa mtu akishasema kwa maswahaba walikuwa na vituko au walikuwa na vituko maswahaba huyo anafuata kauli za maswahaba au mtu akienda kwenye daura ambazo za watu wanawatusi maswahaba utasema anawafuata maswahaba hebu achini utani katika dini bwana kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق نجمبو هيلي هاليوي وكوندي لولوتي ليلي كما كوندي إلا على السلفيين سكليزا منينو إلا على السلفيين يسبقوا كما سلفي بكياو الذين التزموا طريق السلف ولأنباو ملزميانا ننجيا يا ويمبو لو تنقليا ambao ni mtume na maswahaba na tabi'un na atba tabi'in kwa hili jambo la kufata kitabu na sunna na kauli za maswahaba hautoli ipate isipokuwa kwa masalafi kama alivyosema Sheikh Ibn Ibn Uthaymeen rahimahullah sawa kisha salafi ni nani salafi ni nani ni wale wema wale watangulia peke yao kama kisa unasikia mtu jahil anakutana kwambia ati ngoona jita salafi aliyakuwa uko hai eh? mtu mimi akizungumza maneno kama haya mara moja tu swagi na mjibu ah naona tu kama bado angali jahili katika kichwa chake anahitaji kuelimishwa kwa ni nani salafi vile vile kataja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah as-salafi salafi man akhadha bimadhhabi as-salaf ni yule ambaye amechukua kunako madhehebu ya salafi amechukua njia ya masalafi njia ya wema waliotangulia aqidatan kiaqida utamkuta amechukua njia ya salafi wa qawlan na maneno yake mwenyewe utasikia msikia njia amechukua njia ya salafi hakuna salafi anaanza kusema maswahaba walikuwa na vituko shekh hamna wa amalan vile vile matendo hakuna salafi alikuwa anakana watu wa bid'a hautomkuta Salafi walikuwa wanaonekana watu wa bid'a, wanashirikiana katika dawa fi ayi makan, sehemu yote ile. Akipatikana mtu ambaye amefata madhehebu ya salafi kiaqida na kauli na matendo, basi huyo ni salafi popote pale alipo, Burundi, Kongo, Rwanda, wapi wapi wapi, sio kakundi kama unavyosema nyinyi ni mtu aliyefuata njia ya salafi kiitikadi kimatendo kikauli huu ni salafi popote pale alipo kwa hiyo ifuata haya ambayo tulikwambia uwe mkweli uone nani ambaye atakwambia wao salafi kwani maneno yao tu wanazua basi tayib vile vile akaulizwa Sheikh Muqbil ابن هادي الوادعي رحمه الله عن حكم الانتساب إلى السلفية والتسمي بها حكم يكوجي نسبشا ونكو سلفي نكوجيتا سلفي فأجاب بقوله أكسيما الشيخ أكجيب أمر طيب كوجيتا سلفي نجام لزورت سواء انتسبت إلى السلفية أم سنة أو سواء انتسبت إلى السلفية أم سنة سواء mtu atajinasibisha kunako salafi au sunna mtu akijiita salafi au mtu akijiita sunni وهذه النسبة ليست كنسبة أو كنسبة الحزبيين na nisba hii sio kama nisba za kihizbi tukujita ikhwani tablighi eh hawezi kufanisha mtu akijita salafi aliyejiita tablighi aliyejiita sufi aliyejiita sijui nani ikhwani a kujita salafi ni jambo lizuri tayib بالشيخ ابن باز رحمه الله aliulizwa kuhusu alfirqatu najia kundi ambalo limesalimika amelita kundi kwa salafi ni kundi hata kama mnakataa ni kundi la watu ambao katika usawa au katika haki lakini kauli yenu mbaya ni pale ambapo tunasema hawa wamechukua kama ni kundi kao hapana mnatosemea uongo jamani hatujasema hivyo hatujasema kwani kakundi ketu wewe fata kiuhakika wewe mkweli na atakayekwambia uko salafi lakini ukisema tu mimi ni salafi lakini matendo yako yako kinyume na salafi kama tunavyoona huko na kujiunga katika dawa za umoja wa batil haujuko tuambia nyinyi masalafi tukawakubalia hapana Sheikh Ibn Baz rahimahullah aliposikia sasa kama hapa ni kundi lakini ni kundi la watu waliokuwa sawa alipoulizwa ni lipi kundi ambalo limesalimika na moto faqala akasema الشيخ ابن باز هم salafiyun ni masalafi وكل من man masha طريقه tariqati salafi salih na kila anayetembea katika njia ya wema waliotangulia Ukishasimama swahaba walikuwa na vituko na unyondo wema waliotangulia. Bibi huna njia yao wewe. tukiwa nasema la tasubu ashabi msiwatusi masahaba zangu eh bali mtume katika hadithi akasema man sabba ashabi فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من يكواتوسما صحابة لنا يا الله يكو juu yake na lana ya malaika na watu wote sasa wao nakwenda kwenye kule kule ambapo na watu si maswahaba kuhudhuria daura zao afu utaambiwa katika njia sawa hakuna mtu ana hata mtu ambaye si msomi hawezi kumdanganya katika hilo kwa shekhe akasema alipoulizwa ni ipi kundi ambalo limesalimika akasema ni masalafi na wale ambao na yule ambaye anatembea katika njia au anayefuata njia wema waliotangulia bali shekhe akaulizwa ma taqul fi man tasamma bisalafi au al-athari unasemaje kwa yule mtu ambaye anajiita salafi au athari sikilizeni haya maneno eh kisha atakwambia wale haya maneno hawakuyaelewa ah sasa nyinyi ambao mnaelewa mnatusomee mtupe ufahamu uliokuwa sawa shekha anaulizwa ni unasemaje kwa yule ambaye anajiita salafi au athari hali hiya tazkia je kujiita hivyo ni kujitakasa unapenda sana kuzungumza hili neno unajitakasa unajipiga mkifua Yahe, sikilizeni shekhe aliulizwa, je kujiita salafi au athari ni kasa Amejibu aje shekhe? Faajaba samahatuhu, akajibu akasema hivi, idha kana swadiqan, ikiwa kama ni mkweli, annahu athari, kuwa yeye ni athari, bimaana anafata dalili kiukweli, si muongo, au annahu salafi kuwa yeye ni salafi anafata wema waliotangulia kiukweli wala si uongo la bas hakuna kosa ikiwa kama tajiita salafi au athari hakuna kosa mithlu ma kana salafu yaqul kama gisi salafi walikuwa wakisema fulanu salafi fulani ni salafi fulanu athari fulani ni athari shekhe amelezea akasema hivi tazkiyatun la budda minha tazkiyatun wajiba ni tazkia au ni kujitakasa ambapo hakuna budi ni kujitakasa kwa wajibu ni kujitakasa ambapo hakuna budi lazima mtu ajitakase hivyo bali ni kujitakasa kwa wajibu na, ni, na kila siku nazungumza maneno kama mnasema kujita salafi na kujitakasa basi mimi nakujibu kwa maneno ya Sheikh Ibn Bazi kama mnasema kujitakasa basi nitambua ni kujitakasa kwa lazima na kwa sababu ni salafi nafuata njia wema waliotangulia jitakasa kwa sababu ni kujitakasa kwa lazima sasa wenyewe waje watuambie haya maneno hawakuyaelewa mje mtueleweshe sasa nyinyi sio kuwa unakaa unakosa hoja za kujibu mambo unakaa tunawadanganya watu hawajaelewa haya njoo utueleweshe ulete fahamu yako iliyokuwa sahihi katika maneno ya wanawazuoni Ndio maana Sheikh Ibn Baz anasema kama gisi wema waliotangulia walikuwa wakisema fulani salafi, fulani salafi. Rejea katika siyar utayakuta hayo ni mengi katika siyar. Walikuwa wanataja hivyo hivyo fulani alikuwa salafi, fulani alikuwa salafi katika siyar ya Imam Dhahabi rahimahullah alipokuwa kitarjamu watu. Sasa unakutana watu wakiingia kwenye tarjama za Imam Dhahabi wanachukua kule ambapo pamemili na nafsi zao matamanio yao ambapo wenyewe hawafikiani napo kwenye tarjama za Imam Dhahabi rahimahullah hawazichukui ndio maana watu wa bid'a wakaitwa watu wa matamanio wanafataka kitu ambacho kinaenda sawa na matamanio ya nafsi zao kilichokwenda nyuma na matamanio ya nafsi zao wanakiacha lakini rejea katika siyar utakuta Imam Dhahabi alikuwa akiwaita watu fulani alikuwa salafi bali salafi salafia sahiha utakuta katika maneno ya Imam Dhahabi rahimahullah طيب vile vile Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah alipokuwa anaulizwa kuhusu kujinasibisha kunako usalafi ni, ni hizbi au Shekhi akajibu wengine wanasema kwa kujinasibisha na usalafi ni bid'a Sheikh akajibu kaifa yakunu tamadhhabu bisalafiyati bid'a vipi mtu kujinasibisha na madhhabu ya usalafi iwe bid'a falbid'atu dalala bid'a ni upotevu وكيف يكون بدعة وهو اتباع وهو اتباع لمذهب السلف vipi jambo hilo laweza kuwa ni uzushi wakati ni kufata njia ya wema waliotangulia wattiba'u madhhabihim wajibun bilkitabi wa sunna kwa kufata njia ya wema waliotangulia ni lazima kwenye kitabu na sunna eh wa haqqun wa huda bali ndio haki na ndio uongofu وقال ايضا kisha akasema pia Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah fatamadhhabu bimadhhab salafi sunnatun wa laysa kujinasibisha kunako madhehebu ya salafi na kuchukua madhehebu yale ya salafi ni sunna na siyo bid'a wa innamal bid'atu at bighairi madhhabihim bid'a ni mtu kuchukua madhehebu ambayo si ya salafi akajinasibisha kunako madhehebu ambayo sio ya salafi ndio bid'a sasa mimi najilazimisha katika madhehebu ya salafi, mbona mnakuwa mnatukemea katika hilo? Kwa nini mnatukemea? Kwa nini mnatukemea ndugu zangu? wasma'u hikayat al-ijma' bali sikiliza namna ijma ilifosimulia na tunajua sote kwa ijma ni, ni, ni hujja kila msomi anajua kuwa ijma ni hoja na katika shurutu za ijma hakuna anayeruhusiwa kupinga jambo ambalo ni ijma jambo ambalo wanaozoni wamekubaliana katika zama zao hakuna wanaozoni wa baadaye wanaanza kuja kulipinga hilo kwa Sheikhul Islam akasimulia ijma ya hilo akasema hivi Ibn Taymiyyah rahimahullah لا عيب على من لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه hakuna aibu kwa yule ambaye anadhihirisha anaweka wazi kuwa yuko katika madhehebu ya salafi na akajinasibisha kwayo sasa mtu anakuambia ati ngo watu wanachukulia hii kujinasibisha kwa ndo kushindikiza jina lake na salafi tuambie maana kujinasibisha ni ipi mtupe ufahamu sahihi kujinasibisha ni vipi bal yajibu qabulu dhalika minhu ittifaqa shekha anasema bali ni lazima kumkubalia hilo kwa makubaliano ya wanawazuoni kwa hili jambo ni ijma sawa fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan kwa hakika madhehebu ya salafi hayawi isipokuwa ni haki kwa hii ni ijma ya kujinasibisha katika hii manhaji au katika madhehebu haya salafi na tukichukulia kauli ya Sheikh Albani rahimahullah iko wazi kala Sheikh Ibn Baz yakuwa kama ni kujitakasa basi kujitakasa kwa lazima iko wazi sasa jua wenyewe wanakusudia nini bali Sheikh al-Islam akataja akasema min alamatil bid'ah katika alama za bid'a katika alama za uzushi tarku intihali salafi salih ni kuacha kujinasibisha na wema waliotangulia kuacha kujinasibisha katika madhehebu hii ni katika alama ya watu wa bid'a ni katika alama za bid'a hatujawabidisha lakini kama mlikuwa mjui katika alama za bid'a ni watu kuacha kujinasibisha na madhehebu haya salafi kwa hiyo msimu natuzulia eti tumesema ni kakundi ah ah ni kundi la watu wa, wa haki kila ambeko katika haki lazima aingie katika kundi hili wala tujamlazimisha mtu kuacha kwa sisi hatujaleta fitna hapana hatujaleta fitna sisi tunataka hiyo fitna iondoke kwa kumalizia sauti yangu hii nitaleta kauli mbili kauli ya kwanza ambayo taileta ni kauli ya Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema waman tadabbara al-alama والشرور الواقعه فيه yeyote ambaye atakayezingatia huu ulimwengu akautizama kwa umakini huu ulimwengu na shari ambazo zinapatikana katika huu ulimwengu akazitizama kwa makini alima anna kulla sharrin fil alam atajua kuwa kila shari ambayo inapatikana hapa ulimwenguni sababuhu mukhalafatu rasuli sallallahu alaihi wasallama walkhuruju an taatihi sababu ya shari katika ulimwengu eh? ukichunguza kwa makini utakuta sababu za shari ambazo zinapatikana katika ulimwengu sababu yake kubwa ni watu kumkhalifu mtume ni watu kwenda kinyume na mtume wa Allah na kutoka nje ya toa yake ndio shari sasa watu wanakuja wanawambia mfuateni mtume nyinyi mnasema ndio walikuja na shari wakati shari kubwa ni watu kwenda kinyume na mtume wa Allah na kutoka nje ya toa yake hii ndio shari kubwa kwa watu wanazungumza mambo yao kwa sababu ya kutaka kufanya nini kuwakimbiza watu eti mtu akijita salafi anakuwa mmewagawa watu jiteni tu waislamu au jiteni tu ahlus sunna atina kujita salafi mnawagawa watu Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah aliulizwa eh, mmoja kamuliza akasema baadhi duati ala saha hadahum Allah baadhi ya watu katika uwa, katika baadhi ya walinganizi katika huu uwanja wa dawa Allah awaongoze yakuluna huwa wanasema inna lafdhat salafi hakika neno hili salafi kusema mimi ni salafi tufarriqu baina an-nas linawagawa watu wallahi ama aliuliza shekhe aliulizwa shekhe ndio kama ya kutubu Burundi hawa watu kujita masalafi wameteteleaka kundi wanawagawa watu haya maneno na Burundi yapo kwa baadhi ya walinganizi Allah waongoze katika uwanja wa da'wa wao wanakuambia wanasema ili neno salafi linawagawa watu fala taqulu ana salafi wanakuwa wanaambia wanaambia ana usiseme mimi ni salafi tazameni hapa neno wallahi yale yale wanakuwa wanaambia watu msisemi mimi ni salafi fama alhukm shekhe akaulizwa ni ipi hukumu ya maneno haya shekhe Allah amuhifadhi shekh alfauzani akajibu akasema naam ndiyo lafdhatu salafi ili neno salafi tufarriqu baina nnas linawagawa watu linawagawa aje baina salafiyin walmubtadi'a linagawa baina ya masalafi na wazushi wa ahli dalala na wapotevu ni kweli si kosa mtu kisema mimi ni salafi kweli neno linagawa watu linatofautisha huu ni salafi huu ni mzushi huu ni mpotevu kisha akasema alhamdulillah hadhihi miza huu ndo upambanuo hichi ni kipambanuo ukisema mimi ni salafi unakuwa umejipambanua unajulikana wewe ni salafi ule ni mzushi ni kipambanuo hicho anna al-insana yakunu ala madhhabi salafi ni kipambanuo cha kuonesha kuwa mtu yuko katika madhehebu ya salafi kwa mtu anaposema mimi ni salafi, bi maana anakuwa amejipambanua na wengine, anakuwa amedhihirisha kuwa yeye yuko katika madhehebu ya salafi. Ama yule ambaye anakataa kusema mimi ni salafi, bi maana yuko katika madhehebu yake mengine ambayo sisi hatuyajui. Kwa mnaposema ili neno salafi linagawa watu, ndiyo linagawa, linatofautisha watu, linatofautisha baina ya masalafi na watu wa bid'a. Ndio maana sisi tunajiita salafi salafi kwa sababu unijue mimi ni salafi si katika kundi potevu nadhani mpaka pata kwa tumeeleweka kwa watu wanapokuja wanazungumza maneno yao hakuna kingine isipokuwa kutaka kukimbiza watu katika sunna katika njia ya haki wanawazulia watu sijui alijifanyaka kundi kao si kweli ndio maana Imam al-Bukhari rahimahullah akataja maneno mazuri ambayo huwa kiasoma huwa yananipa faraja akasema afdalul muslimina mbora wa waislamu rajulun ahya sunnata min sunani rasul sallallahu alaihi wasallam qad umitat ni mtu ambaye ameipa uhai sunna katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo iliyokufa mbora wa Uislamu ni yule mtu ambaye ile suna ambayo imesahaulika yeye akaja akaipa uhai akaiwafundisha watu akwambia ni sunna mmeisahau kisha mwisho akasema maneno mazuri fasbiru ya ashaba sunan kuweni na subira enyi watu wa sunna rahimakumullah Allah akurehemuni fa innakum aqallu nnas hakika nyinyi ni wachache wa watu nyinyi wachache ahlu sunna kwani na subira tana watu wanawasimamia vikundi vyote Shia Ibadhi Masufi na makundi mengine wenye kujinasibisha katika usalafi kiuongo uongo wote hawa utaona wanawasimamia nyinyi watu wa sunna ambao mko wachache mliothibiti kwe kuweni na subira katika hilo haya maneno huwa yanipa faraja haya maneno huwa yanatupa faraja kwa hiyo hii nukta nikaa nimeimaliza usalafi sio lukundi au sio kakundi ka watu usalafi ni kundi ambalo limesalimika na moto kila mwenye kulifata anakuwa katika kundi hilo si kakundi si unyima salafi Burundi tujijui idadi yetu hatujijui idadi wao oh, tuambie tu wanasemaga ni watano nani kakwambia kama masalafi ni watano lini kwenye kauli ipi mtu akataja masalafi sisi hatuzidi watano nani ametaja hivyo kwani maneno maneno ya uongo na mlinganizi atakikani kwa muongo kwa haki aibainishwi kwa uongo Aa. Ah, ah. sema ukweli ili watu wakuelewe katika ukweli wako wakufate lakini usijengei uongo ili ufatwe katika uongo hapana kwa hiyo hii ni hoja ambayo huwa wanalalamika kila siku wa watu si kweli na tunaikanusha. Tuna tunaikanusha. Pia ukitwambia oh, kujita salafi kauli za wanaozoonye hawakuzielewa njoo wewe tutafsiri zile kauli za Sheikh Albani za Sheikh Ibn Baz Sheikh Muqbil Sheikh na wengine mashamba tumewatoa tumetoa kauli zao hapa njoo tuambie hawakuelewa usawa ni hivi kama wewe ni mkweli tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kututhibitisha katika Uislamu na Sunna سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم